Hori da, Michel Benak biarritzeko auzapezaren gehiengotik, gehienak be hori laguntza emaitearen alde agertu dira, justifikatuz estela diru laguntza bat, zor zaion diruaren aurrerapen bat baizik. Oroitarazi behar da, 2008an erriko etxak erabaki zuela, ama urtez laguntza bat emaitea urtean irueun mila eurokoa, besteak beste armailak berritzeko. Kontseilarien erdiak hartu duitza, usaian ez bezala. Gehiengoko Michel Poitz, Erbe Boazie, Natali Motz, Louis Vial edo Édouard Chazoyer alde agertu dira, Guillaume Barruk aldiz kontra. Notre groupe votera contre cette délibération dans les conditions évoquées aujourd'hui pour des raisons budgétaires, sociales et morales. Eta François Amigorena abstenitu da. qui entourent cette délibération sont trop fortes pour que nous puissions y risquer l'argent des citoyens et des contribuables. En ce qui me concerne, en tout cas, je m'y refuse et je m'abstiendrai donc cette délibération. Oposiziotik, Frédéric Domège, Max Brisson, Bénédicte Darrigade et Jean-Benoît Saint-Criquec saint alde bozkatu dute. La situation désormais est telle que ce qui nous est demandé ce soir pour sauver notre club est bien peu de choses au regard de ce qui aurait dû être fait depuis des années. Richard Tarditz et Maider Arostegik kontra. C'est l'enfant d'une vieille famille biarote qui aime profondément le rugby et son club, mais aussi et surtout sa ville qui vote ce soir contre cette délibération d'une préparant rien l'avenir et ouvert le présent. Eztabaida sutsua izan da jadanik zorpetua den herri batek hainbeste diru atera dezaken zer bilakatuko den estakien talde batentzat, baina beok biarritzi ekarri dion onura behin eta berriz main gainean ezarri ondoan, diru hori urte zurte itzuli ordez dena aldi batean emaitea onartu da.